İklim için. Paris zirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. I'm out on the road again. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben Can Tombil. Ve desteği için de dinleyicimiz Ayşegül Ögelman'a çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ee, bugün bir konuğumuz var. Ee, Güney Afrika'dan, Güney Durban'dan ee, South Durban Community Environmental Alliance'dan e, Tando Bece e, Türkçe ve İngilizce programı yürütmeye çalışacağız. <laughs> Şimdiden dilimiz sürçerse diye siz sevgili dinleyicilerimizden ben baştan özür dilemiş olayım. Tercümeleri yapmaya çalışacağım naçizane. Ee, bir diğer konuğumuz Henry Böll Stiftung Türkiye temsilciliğinden e, Menekşe Kızıldere. Hoş geldiniz. Ee, Hoş geldiniz. Welcome. Welcome. Merhaba. Uh, I was introducing you uh, uh, coming from South Urban Community Environmental Alliance. Uh, welcome to our show. Uh, so let's start a little bit general. <laughs> Thank you for having me. <laughs> Thank you for coming uh, all the way from Durban, I guess. Mm -hmm. so could you please just uh, briefly explain uh, what is going on? Uh, what are your works? What are you doing? And what are the major environmental problems uh, in South Africa, in Durban? And what is this alliance is for? Oh, okay. Um, I'll just start off with introducing myself. My name is Tando I'm from the South Durban Community Environmental Alliance. I'm the Environmental Projects Officer. I deal with communications, health, and energy. Um, basically, the organization was started in 1995 and um, it's mainly on environmental justice and sustainable development. Our biggest problem um, is the industries, um, air pollution, health, uh, climate change, development and infrastructure, and uh, just community empowerment. Ee, teşekkürler beni e, çağırdığınız için. E, öncelikle kendimi tanıtayım. adım Tando e, Güney Durban e, Çevre ve e, Toplum Birliği'nde e, çevre projeleri e, uzmanı olarak çalışıyorum. E, bu birlik 1995 yılında kuruldu ve özellikle e, çevresel adalet e, ve e, sürdürülebilirlik üzerine e, çalışan bir birlik. E, ilgilendiğimiz konular arasında e, kalkınma, planları, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, enerji politikaları gibi konular var. Okay, uh, could you tell us a little bit about your uh, country and also this, uh, your land? Uh, what what are the major uh, environmental problems of Durban and South Africa? Um, basically, for now, I would say it's the port development. Um, they're trying to take away our last green lung. Um, there's the, also an issue of the pollution with the industries. We have the biggest um, petrochemicals. There's Mondi, there's Sapref, um, there's Ingen, and a lot of cluster of chemical industries as well. Um, another issue is this proposed uh, nuclear development which will be um, within residents and industries. So that's also a big um, challenge that we're faced with right now. There is also an issue of um, coal, or should I just say fossil fuels. The reluctance to move away from fossil fuels to renewable energy. That is also a big factor for us, especially when you're looking at the health impact, you're looking at the environmental impact, which also leads to poverty. Uh, uh Güney Afrika ve Durban'daki çevresel sorunları sorduk. e, öncelikle e, son yeşil alanların da ellerinden alınmak üzere olması e, özellikle petrokimya endüstrisi tarafından bu yeşil alanların ele geçirilmesi e, bir, e, bu petrokimya endüstrisinin yarattığı kimlikler ve de e, bir başka e, tehdit olarak da nükleer gelişmeler e, ve de belki de son olarak e, son e, kömür ve genel olarak fosil yakıtların fosil yakıtlardan çıkmaya karşı duruş, e, insanların bundan çıkmak için e, çaba sarf etmemesi, bir enerjiye yönelmemesi e, ve de tam, tüm bunların yarattığı genel olarak e, yoksulluktan bahsetti konumuz. Yes, and then I have another question. Uh, I think four years ago, uh, United Nations Climate Change Conference was in Durban. True. Mm -hmm. what do you think about it? Is there any improvements or any uh, events uh, has happened after this conference? And do you see? can can you tell us what is going on after this conference? Is there some kind of new issues, or I I mean, there's a good effect of this conference, or nothing, nothing else? Um, personally, I think it, nothing. Nothing. I, I truly feel um, it, it, it's indirectly a waste of time because nothing ever happens afterwards. Yeah. And even when they have to come to an agreement, it's, it's quite a lengthy process, and nobody wants to actually say um, or own up to say, we'll try reduce this, we will try stick to this. Nothing happens. It's, it's basically people coming and um, wasting time. because if it was um, something valuable, there would be change. We wouldn't be in this climate change dilemma that we're in right now. So I think there needs to be really a, a good change for us to say, you know what, this, these COP clim- um, conferences are worth the um, process. Yeah. Uh, 2011 yılında uh, Durban'da e, United Birleşmiş Milletler'in e, iklim değişikliği taraflar sözleşmesinin 17.si taraflar zirvesinin 17.si yapılmıştı e, konuğumuza bu e, zirveden sonra herhangi bir e, değişiklik gözledikler mi diye sorduğumuzda e, ya da herhangi bir farklılık oldu mu diye sorduğumuzda e, hiçbir şeyin e, değişmediğini şahsi fikri olarak iletti. E, bu Birleşmiş Milletler toplantılarının bu zirvelerin e, bir işe yaraması için bir e, değişikliği görmüş olmamız, bir değişikliği yaşamamız, e, yaşamamız gerekir. Ancak e, hiçbir değişiklik olmuyor e, ve de bu zirveler ve toplantılar e, zaman ve para kaybı haline gelmeye başladı dedi. Uh, and I would like to ask a question. So, what do you think? How can we? I mean, you're working at this uh, alliance. Mm -hmm. So, what is the alliances uh, way for the change to happen? Um, we, we strongly believe that um, for change to happen, it shouldn't be an individual thing. It should be everyone because it's all about people power. So it, it's not just a mere effect of saying we will change this or we want this to happen. It's more of trying to use and do things on a daily basis that will bring about change. So um, it's, it's not just about the environmentalists or just um, only the NGOs that need to take part because at the end of the day, this affects all of us. And I think another big problem is that people tend to see climate change as something that is very far. Climate change is now. Yeah. We, we, we are all experiencing and suffering from climate change as we speak. So um, I think people need to wake up and we all need to fight together in order to, to have a more sustainable um, future. Otherwise, we're going to have a big problem. Hmm. Bu e, Birleşmiş Milletler Zirvesi sorusunun üzerine takip etmek için e, peki değişikliğin olması için ne olması gerekir sizin e, deneyimlerinizden de diye sorduğumuzda e, şaşırtıcı olmayan bir cevap olarak e, insanların bizlerin e, hep beraber ayağa kalkıp e, bu e, değişiklik istemesi lazım. Sadece sivil toplumun değil sadece çevrecilerin değil tüm insanların e, tüm halkların e, bir araya gelip iklim değişikliği konusunda bir şeyler talep etmesi lazım. Sadece talep etmekle de kalmayıp gündelik yaşantımıza da bunu yansıtıp e, her gün yaptığımız şeylerde iklim değişikliğine karşı bir tavır sergilememiz lazım. Evet çünkü iklim değişikliği şimdi ve burada çok uzak olan bir şey değil. Ee, buradan istiyorsan biraz da Menekşe'ye dönelim. Menekşe'nin e, Henrik Boş Stiftung, Menekşe'nin çalıştığı Henrik Boş Stiftung Derneği'nin de iklim forumunda 12 Kasım Perşembe günü saat 11 ile 12.30 arasında ilk oturumlardan bir tanesini düzenleyeceğini söyleyebiliriz burada. E, oturumun adı da Kalkınma Açmazı'nın çıkış yolu, iklim politikaları ve küresel alternatifler. Neler konuşacağız Menekşe, neler göreceğiz burada? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? E, biz aslında forumda ilk başta bir sorun tespiti yapacağız. Sorun analizi, daha sonra da çözümleri konuşacağız. E, bizim Hanif Bölün session'ında. E, kalkınma çevre ve iklim politikaları açısından bir açmaz yaratmış durumda. Peki nasıl? Ee, neden? Bunları konuşacağız dört konuşmacımızla birlikte. Ee, bu farklı bir e, oturum olacak, bir panel tartışması olacak. Ee, yani konuklarımızın hiçbiri sunum yapmayacak. İkişer tane soru sorulacak. Ve bu ikişer soruyu cevaplayarak kendi bakış açılarından e, bu kalkınma tartışmasını değerlendireceğiz. Ardından da alternatifleri konuşacağız. Dünyada e, gelmiş ekonomik sistemlerin dışında alternatifler de var. Hem e, ya da işte e, büyümeyi öngören sistemlerin dışında alternatifler de var. İşte bunlar birlikte mümkün mü? Büyüme, gelişme, ilerleme ve e, çevrenin doğanın korunması birlikte mümkün mü ya da unutun gitsin büyümeyi de kalkınmayı da başka bir şey istiyoruz. Bunları konuşacağız. E, biraz konuklarımızdan bahsedeyim size. Evet, lütfen. <laughs> E, burada olduğu ve anlattığı üzere da var bize e, Durban'dan Afrika örneğini aktaracak. E, Ovacık Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu var. Alternatif bize... ekonomiyi mi anlatacak? Elbette. <laughs> Onlar da e, Ovacık'ta tamamen alternatif bir sistem kurdular. Ve nasıl var olduğunu çünkü ülkede zaten alışa gelmiş bir ekonomik sistem var. Buna uygulanabilir mi? Ne kadar var olduğunu, neler yapıyorlar bize bunu anlatacak. Ee, Fikret Adaman e, ve Erin Çiyel'den var. Ee, Fikret Adaman Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden, Erin Hoca Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünden. Onlar da bize e, ekonomi ve iklim politikaları ve çevre politikaları hem açmazı hem sorunun analizi hem de alternatifler konusunda fikirlerini bildirecekler sorulan sorulara dair. Yani e, Hanif Böl Session'ında biz özetle e, kalkınma ve e, iklim çevre politikaları çatışmasını değerlendireceğiz. Evet tekrardan tarihini hatırlatalım. Perşembe günü e, GKM Salon 1'de 11 ile 12.30 saatleri arasında olacak. Kalkınma Aşmazlarının Çıkış Yolu, iklim Politikaları ve Küresel Alternatifler Oturumu. Evet. Erik Birch Stiftung Derneği ve iklim için e, kampanyasının birlikteliğiyle gerçekleşecek. Bir de e, orada simültane tercüme de olacak ve benden çok daha iyi tercüme yapacaklarını dinleyicilerimize <laughs> hatırlatırım. O yüzden e, gelip e, lütfen katılın ve burada konuşamadığımız, aktaramadığımız şeyleri dinleyin. Ee, birkaç dakikamız daha var. E, Menekşe buradayken Menekşe bir soru daha soralım. Tabii, tabii. E, genel olarak e, Henry böyle ilgili olarak bu iklim forumunda böyle güzel oturumlar düzenlemek dışında e, bize kısaca e, Henry Böll'den bahsedebilir misin mümkünse? E, bir e, yazar olarak mı? <laughs> Vakıf olarak mı? Vakıf olarak. <laughs> e, Hanif Böll e, Türkiye'den bir dernek. Aslında uluslararası bir vakıf. Hı hı. Ee, daha çok yeşil politikalarla yakından ilgilenen ve bunların e, üretildiği yerlerden biri. Türkiye'de de e, yaklaşık 12 yıldır var olan bir dernek. Ee, e, Hannibal'ın çalıştığı üç temel komponent var. Demokrasi, uluslararası ilişkiler ve ekoloji. Ekoloji en büyük alanlardan biri. Ekolojinin altında kırsal kalkınmayı, e, kentsel e, ve vatandaşın ve kentin dönüşümünü, iklim, enerji ve çevre politikalarını e, çalışıyoruz. Hani böyle fon veren bir vakıf kendi projeleri var ve projeler kabul etmekte. Ben de orada iklim değişikliği, enerji ve çevre politikaları projeleriyle ilgileniyorum. Ve de Paris'e gidiyorsun. Evet. <laughs> o Paris'e gittiğin zaman da oradan gelecek olan haberleri ve yapacağın röportajları da bir Açık Radyo dinleyicisi olarak aynı zamanda e, bekliyoruz. Çünkü Açık Radyo dinleyicileri de aynı zamanda röportaj yapan muhabirler olarak da Açık Radyo bünyesinde bulunuyor. Elbette. Tabii e, oradan ki. gelecek haberler, sesler ve e, e, güzel olan röportajları bekliyoruz. Evet. E, Paris'te e, var e, olacak olan hem Açık Radyo muhabirleri, gönüllü muhabirleri hem de Türkiye'de sivil toplumdan Paris'e gidecek olan herkes e, ortak bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, mümkün olabilirse bir Paris postası e, çıkarıp bu bilgileri Türkiye'ye aktarmayı düşünüyoruz. Orada ne oluyor? Sadece işte sıkıcı zirve konuşmaları değil alternatif olarak gerçekten neler oluyor? Sivil toplum ne yapıyor? Çünkü Paris'te artık bu sene çok sağlam tartışmalar <laughs> olacak ve karşısındaki alternatif işler de çok sağlam olacak. Bunları konuşacağız. Hı. Ee, teşekkürler Paris'e gidemeyen dinleyicilerimiz için son bir kere daha yarın e, Boğaz içinde çok daha alternatif, çok daha şenlikli bir e, gerçekten bir değişim için bir araya geleceğimiz bir forumda e, olacağız. Son bir sözüm var benim. Tabii buyurun. Yarınki zirveden bahsetmek istiyorum. E, zirve diyorum çünkü g 20 alternatif bir iş yapılmakta ve iklim için gerçekten herkesin gönüllü olarak hiçbir kurumun, kuruluşun e, domine etmediği bir halk hareketi olarak bir sosyal forum yapmakta. Gönüllü bir hareket, herkesin gönüllü olarak yer aldığı bir forum olacak. Sosyal forum, halkın forumu, herkesi bekliyoruz. Herkes gelsin, <laughs> herkes bütün oturumlara destek versin. Evet, e, çok teşekkürler konumuza teşekkürler. Thank you for Thank you. coming. Uh, thank you for uh, sharing this uh, your ideas with us. E, bugünlük böyle. Yarın e, forumda olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için Paris Sirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları.